ok, la sangre nueva. Ah, este es John Briel. Indica, indica, negra artesana. Te baila que quiero ver cómo mueve tu cola. Le invita a perrear y dijo que no, que perrea sola. Tiene pretendiente, pero a ninguno le para bola. Tiene carita de niña y a la vez mente de loca. Pero hoy día te someto, no te me salva. Muévase bien lento pa' que me sobe tu la herramienta. Mientras me lo soba, yo voy sadiqueando tú a tu nalga. Con este perreo, nena, tú quedas más que Y por ley que se perrea. Estoy loco y tú muy loca, hoy te azoto a mi manera. Llegó el de la zaranana pa' que baile y luego se con arrechera. Mueve, me gusta que lo mueva, que estoy en sadiqueo y por ley que se perrea. Estoy loco y tú muy loca, hoy te azoto a mi manera. Llegó el de la zaranana pa' que baile y luego se con arrechera. Baila corita, soy la para que no para. Y si paro, tú te paras, te mueves y no te compara. Y comparo que bailando lento me para la vara, que con esos movimientos la nota se me encampana. Muévete lento pero no te desesperes. Preguntó quién era, yo le dije el dueño de las redes, pero no me cambie el tema. Baile con el flow de que esta noche te someto y al día siguiente chao suerte. Trae unas amigas cando ando con mi combo. Si tu amiga copia el dato, no pasa que se lo pongo me tiene loco y yo loco por darle la pared bien pegadito mientras yo toco tu parte. No me hable mucho y agache que por le leguas a hoy día no desconozco y las que venga voy en. Lo, que pasa que las tengo como tongo dando sango porque tengo yo los rango y las tengo bailando tango. Sube el ego como Rambo y las mato comiendo mango. Tú nunca le va a llegar este nivel que yo me cargo. Ahora arrebátate, no rápido, ven bailame despacito, Meneate, fantástico, ven sácate ese pantalón, desátate sin que estoy loco por tu culo cuadro, no triángulo, perreando no disimulo. Mueve, me gusta que lo mueva, que estoy en sadiqueo y por ley que se perrea. Estoy loco y tú muy loca, hoy te azoto a mi manera. Llegó el de la zaranana pa' que baile y luego se con arrechera. Mueve, me gusta que lo mueva, que estoy en sadiqueo y por ley que se perrea. Estoy loco y tú muy loca, hoy te azoto a mi manera. Llegó el de la zaranana pa' que baile y luego se con arrechera. Ah, ok, la sangre nueva, este es John Briel.